Պետք է նշենք, որ միջազգային ուշադրությունը Արցախում տիրող իրավիճակի նկատմամբ գնալով մեծանում է։ Այսպես Արգենտինայի նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսը իր ելույթում, որը հնչել է Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ավազանի հատուկ մի գագաթնաժողովում, ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովում ուղղված խաղաղությանը անհրադարձել է Արցախում տիրող իրավիճակին։ Նշել է, որ մեր մոտ փաստորեն մարդասիրական աղետ է։ Կոչարել անվերապահորեն օգնել Արցախին բացել Բերձորի միջանցքը։ Մեր սիրելի բարոնուհի Կոքսը, չնայած պատկարելի տարիքի, հասավ Հայաստան, եկավ Բերձորի միջանցք եւ այդ մարդասիրական բերը արգելափակված այնտեղ տեսավ իր աչքերով եւ այնտեղից կոչարեց միջազգային հանրությանը ջանքեր գործադրել փրկելու Արցախը։ Բավականին հետաքրքիր քննարկումներ տեղ ունեցան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի։ Սա կարևոր մի օղակ է։ Կոմիտեի նախագահ Մենենդեսը, սենատոր Մենենդեսը բավականին կոշտ արձագանքեց Ադրբեջանի քաղաքականությանը, հայտնեց, որ նախագահ Ալիևը Ադրբեջանի էթնիկ զտումներ է իրականացնում, շատ կոշտ գնահատականներ տվեց եւ գրեթե ելույթ ունեցողների մեծամասնությունը նման կարծիք են հայտնել այ մի քիչ իրենց ճիշտ չեն պահել պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները, այսպես պետ դեպարտամենտի կարևոր դեմքերից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի արտգործնախարարի օկնական Յուրի Կիմը ընդհանրապես փորձեց այնպես ներկայացնել իրավիճակը, կարծես թե ջայլամի քաղաքականություն էր վարում, որը մեծ քննադատության արժանացավ նաև սենատորների կողմից, իսկ Լուիս Բոնոն, որը փաստորեն փաստացի հանդիսանում է Յակոբ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ առհասարակ չեկավ այդ լսումների, որը նույնպես մեծ քննադատության արժանացավ եւ Սենատում եւ մեր հայկական համայնքում եւ պետք է ամեն ինչ անել ճնշել նման մոտեցումները եւ այդ ճնշումների արդյունքում փորձել փոխել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քաղաքականությունը, որտեղ Սենատը իհարկե շատ կարևոր է, Կոնգրեսը, բայց նրա որոշումները կարող են այդպես էլ մնան բարի ցանկություններ եւ սա էլ տեղից չշարժվի։ Տեսնենք։ Ակտիվ էր նաև Իրանը։ Իրանի պաշտպանության նախարարը շատ կոշտ հայտարարություն արեց եւ շատ կարեւոր։ Նա ասաց, որ Կովկասյան տարածաշրջանում չի պետք է պատերազմ լինի։ Իրանը չի հանդուրժելու որևէ սահմանի փոփոխություն։ Սա լոկ հայտարություն չէ, սա նշանակում է, որ եթե եղավ ինչ որ պատերազմ, որը բնական է, հրահրվելու է հիմնականում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, ուրեմն Իրանը նույնպես կարող է մասնակից լինել այդ պատերազմին։ Իսկ սա արդեն այլ երանգ է ստանալու։ Ճիշտ է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք մեր ճիշտ աշխարհակահաղականությամբ։ Արկածախնդրությունից հեռու մնանք, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, որովհետև Աստված մեր արածց է, եթե մեր փոքրիկ երկրի տարածքը դարձավ թաթերաբեմ պատերազմի գոտի գերտերությունների միջև։ Տեսեք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Իսկ Իրանի արտգործնախարարը ընդունեց Թեհրանում Իրաքի իր գործընկերոջը։ Նաև Իրաքի արտգործնախարարին ընդունեց նախագահ Ռայիսին։ Քննարկել են երկու երկրների փոխգործակցությունը ըստ երևույթի նաև հատուկ ուշադրություն է դարձվելու քրդական հիմնախնդրին, թեպետ սրա մասին պաշտոնապես չի հայտարարել, բայց կողմնակի որոշ աղբյուրներ դրա մասին վկայում են։ Ասեն, որ վերջի մի քանի օրերին բավականին ոչ կառուցողական հայտարարություններ հնչեցին Իսրայելից։ Այսպես Մոսադի Իսրայելի հետախուզության ծառայության պետը Դավիթ Բարնեան հայտարարեց, որ Իրանը ինչ որ ծրագրեր է նախատեսում Իսրայելի դեմ եւ որ Մոսադը կկազմակերպի Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարության ոչնչացում։ Սա արդեն իհարկե միգուցե լոկ խոսքեր են, բայց իհարկե շատ վտանգավոր եւ պայթունավտանգ։ Դրան անմիջապես արձագանքեց Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հրամանատարը Սարդար Սալամին եւ ասեց, որ նման բան Իրանը երբեք չի անդուժելու, եթե կարողանում եք, թող փորձեք։ Միայն փորձեք նման բան անել ըստ Իրանի այդ բարձրաստիճան պաշտոնյայի եւ դուք կտեսնեք Իրանի ողջ ուժը։ Վերջը սա իհարկե շատ բարդ իրավիճակ է եւ պայթունավտանգ, բայց դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս ինչպիսի խորը անհամաձայնություններ կան տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում եւ ընդհանրապես Իրանի եւ Իսրայելի միջեւ, արևմուտքի եւ Իրանի միջև։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպեց իր բրիտանացի գործընկերոջ հետ, կարևորվեց երկկողմ հարաբերությունները, գործընկերային կապերի խորացումը տարբեր ոլորտներում։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եւ Թուրքիայի շատ հետաքրքիր այսպես բազմավեկտոր քաղաքականությունը եւ Բրիտանիայի դերակատարությունը այս բոլոր հանդիպումներին եւ նրա արդյունքներին մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կրկին սրվեցին, ինչը կանխատեսելի էր, ինչը բազմիցս ինչի մասին խոսել ենք, այսպես Թուրքիայի այդ ձգտումը, որ պետք է դառնա հանգույց բնական գազի մատակարարման գործում, այսինքն Ռուսաստանից ստանա բնական գազ տարբեր այլ երկրներից եւ մատակարարի Եվրոպա, ռուսական պրոյեկտը ըստ երևույթի սառեցվում է, որովհետեւ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ նման ծրագիրը նա դադարեցնում է։ Ինչ է սա տակտիկական ինչ որ փոփոխություններ, թե իսկապես խորը աշխարհակահաղական զարգացումներ են տեղ ունենալ ցույց կտա ժամանակը, բայց այն, որ Թուրքիան իհարկե Ռուսաստանի գործընկերը չէ կամ գործընկերն է կարճաժամկետ կտրվածքով, սա միանշանակի եւ մենք պետք է սա նույնպես հաշվի առնենք։ Չինաստանը հետաքրքիր քաղաքականություն վարեց, Պեկին այցելեց Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, նա հանդիպեց Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի հետ, տարբեր այլ պաշտոնյաների հետ շատ ջերմ հարաբերություններ երկու երկրները նշեցին որ իրենց հարաբերությունները բարձրացում են ռազմավարական գործընկերության ակարդակի եւ մի հետաքրքիր դրվագ տեղի ունեցավ երբ որ մադուրոն մամլասուլի սեր տալիս հոնկոնգի մի լրագրող նրան անգլերեն դիմեց նա կանգնեցրեց այդ լրագրողին ընդհատեց եւ ասեց խոսեք չինարեն, որովհետև աշխարը փոխվել է։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, Վենեսուելայի եւ ընդհանրապես բազմաթիվ այլ երկրների աշխարհակահաղական նախասիրությունները։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Փոքրիկ դրվակ է, բայց շատ բանի մասին է խոսում։ Միջալյուց ասեմ, որ Չինաստանը իր դիրքերը ամրապնդում է նաև Աфghanստանում։ Այսպես Տալիբանը ընդունեց Չինաստանի նոր դեսպանին այդ երկրում, բայց առանձնակի շուկով։ Նման բան Տալիբանը որևէ մեկի նկատմամբ չի ցուցաբերել առ այսօր։ Սա նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Ակտիվ էր նաև Հյուսիսային Կորեան։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը Կիմ Չեն Ընը, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանում է։ Նա հանդիպեց տարբեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, մարսպետների, բայց ամենակարևորը իհարկե նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումներ։ Շատ ջերմանցավ, նույնիսկ Կիմ Չեն Ընը կովկասյան նույնիսկ ձևով կենացներ հնչեցրեց Պուտինի համար, նշեց, որ Ռուսաստանը պայքարում է չարիքի դեմ, որ Հյուսիսային Կորեան իր կողքին է լինելու եւ այլը կարեւորեց համագործակցությունը, բայց իհարկե այս ամենը նաեւ հետապնդում է կոնկրետ նպատակներ։ Իհարկե, եւ սոցիալ տնտեսական զարգացում ենք անցած հաղորդման անդրադարձել ենք դրան, ինչպես նաեւ ռազմական եւ գիտական ոլորտներում համագործակցության։ Այսպես Հյուսային Կորեայի ղեկավարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել դիեզերքում տեխնոլոգիաների զարգացմանը եւ տարբեր հրթիռների պատրաստմանը ասեն, որ սա շատ վատ է ընդունվել արեմուտքի կողմից բոլոր կոչ է նայել Հյուսային Կորեային զերծ մնալ Ռուսաստանի հետ համագործակցություն։ Բայց դա այդպես չէ, որ միայն Հյուսային Կորեան է շահագրգռված այդ հանդիպումներում եւ համագործակցության մեջ։ Ռուսաստանը նույնպես ունի շահագրգռվածություն։ Ընդ որում Հյուսային Կորեան հայտնել է, որ կարող է միանալ BRICS-ին։ Իսկ Պուտինը ընդունել է հրավերը Կիմ Չեն Ընի եւ մոտակայում կայցելի նաև Փխենյան։ Տեսնենք։ Իրաքում հետաքի զարգացում տեղի ունեցավ։ Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Մասուդ Բարզանին հանդիպեց Բաղդադում Իրաքի նախագահի հետ։ Մենք գիտենք, որ Իրաքյան Քրդստանը ինքնավարություն է, բայց հետաքրքիր է, որ նրան ընդունել են որպես այլ երկրի ղեկավարի։ Միայն բացակայում էր Քրդստանի դրոշ։ Նախագահները նստած էին իրար կողքի, կառավարությունները դեմ դիմաց։ Շատ հետաքի նրբություն է, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ։ Կարևոր մի շարք իրադարձություններ, անցնող մի քանի օրերին կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։